ชินาวจนายุตังหีริงันจานิปัจจเตตาโตจาวิภัติโย สิโยอังโยนาหิสนังสมาหิสนังสมิงสุตาธานุปโรเทนะอาลาปะเนสิกสัญโยอิวันุวันนาชลาเตอิติขยาโปอาโคสากโมเสสังสาส เวกวจเนสุจาเอติมาสมิตัสสาวาตโตสัสสะสสายะโครสังโนจัตวาทิโตนังมหิอามาปโตสมิงสมานังวาอาทิโตจะชาลานามิวาสเรวายาวาการาจาปสัญญาสัจจาคาวาเสโยสุจาอาวังมหิจาอาวาสุวาตโตนามังปฏิมาลุเตจะสมาเสโอสเรจาตัพิปริตุป ปเทพยัญชนะจักโกนานังมหิวาสุหินาสุจาอัมโมนิกหิตังชลาเปหิสารโลโกมาเทสัพพิยาติมีสารโลเปตุปะรติอาโคร สมิกวัจนะโยสวะปิจักนาสิสมิมนาปุงสกานิอุปาทิโตนามินนางอินนามินนางนางทิหิสังขยาหิโยสุกตานิการาโลเปสุทีคัง สุนังหิสุจักปัญจาทีนามตัง ปฏิสินิมินาตุสันโตโยสุจาสัพพสวะอังเสสุ สิมหิวาอังคิสินิโยสวะกตารโสโชเวโวสุโรจามาตุราทีนามานาตานิกา เลสมาหิสมิงังมหามิมหิวานาติเมหิกตาการหิสุริสวากาโรเอสัพพนามานังนามหิจานาโตเนนาโสโสวา โปเรหิสัพโยนีนามาเอสมาสมิงนังวาอายะจตุเทกวัจนะสตุตโยเนวาจะสัพนาเมหิคาโตนาทินัง ปะโตยา สกโตคัเสวาคาเตจานาอามาทิโตอากาการสารโตยวารปนัสเวโวจารโตสัสโนวาคาปโตจโยนังโลโกลาโตโวการโจาอิตินามะกะเปปัตโมกันโด